Grammar. An nou pratike. Exercise A. Identify the following objects. Model. The object is a book. You should say... Ça, c'est un livre. Be sure to repeat after the confirmation. Let's continue. 1. Four. Sa se yon tablo. Five. Sa se yon timoun. Six. Sa se yon fenèt.